Badabi aste baino gehiago langileak greban jela, jakinez adinetakoek hartak behar dituztela, langileak lanean txegitzen dute jale. Kampotik bi erizain liberal dinarazteak laueun behogei mila euro kostazuen Bayonako ospitalia intzat, urtero. Beraz, dirua urrezteko bi postu horiek kendu dituzte. Hor zer proposatzen zuten ez omen dute ongi esplikatu zuzendaritzakoak eta horrek lituzke lotxak sortu, enta ondorioz grebak. Baina geroztik, zuzendaritza hirualiz bildu da intersindikalaikin. Iban ergi geriatria zuzendaria Bayonako ospitalia indako. Beraz, bai, adostu gida uh, eh, goxokisa eh, beraz, transizio edo alo ikerketa berri horren uh, laguntzea. Bon, postu batzuk kreatuak izanen dira uh, ez uh, behin betiko, baina uh, behizik uh, haste edo ilaite bat zuen dako, eta gero ebaluatuko Jean-Louis Dupé iduriko, proposamena Direction nous propose de, mettre un demi-poste d'aide-soignant en plus le matin et un demi-poste de plus l'après-midi, et des élèves infirmiers euh, qui viendraient renforcer euh, le week-end et les jours fériés, les dimanches et jours fériés. Il nous manque deux personnes le matin pour faire le, travail au niveau aide-soignant et deux personnes l'après-midi. Izan ere, bi erizen liberalak amabost zahetaz arduratzen ziren, baina amabost horietaik behatzi beste zahetxe batetara pasako dira. Azkenean, sei adinetako gehiago izanen dira goxoki zahetxean, denbora erdiko bi postu sortuko dielaik. Iban argi. Proposatu dugu behatzi uh, jende sahar transferatzea beste saharretxe batetarat. Helburua da uh, goxoki saharretxean, beraz lantzana eh, horren uh, tipitzea. Beraz hori, fean, langilekin eta sindikatekin uh, adostu gira, du hortaz, adostu gira duela guai haste bat edo gehiago. Dena den langileak finantzatzailean datuak bildu nahi dituzte. Ikusteko zenbat diru emanaden saharretaz arduratzeko, eta ean diru hori osoki adinekoen nartatzeko baliatua den diru hori guzia ongi baliatua bada, langileak politikoen gana joitekoa dira, diru gehiago eskatzeko.